Yeah. Uh. Eba, sakay na sa kalesa Gawa ng mga kwento pang habang buhay Hindi lamang pangera Pagkasama parang perya Pag wala ka lang eksena Ikaw gusto makasama Magpahanggang magsitenta Turing ko sa buhay ko Ay komedya na may trahedya Ngayon gusto magpatuloy Pahabain ang nobela Binuklat bagong libro Ako ang nobyo, ka ang nobya Sasabihin ko lahat Di na kailangan ng salvesa Gusto ba kita habang dito sa iyong mata Baka mabulag ang aking lihi Na tinago na kay tagal baka ngayon marinig niya Alapan bakit sa iyo alipin Handang daanan na napakarami na hadlang Magkasama mo kahit wala sabihin Komportable na basta katabi at kapiling ka Pangakong di mag-iiba tingin ko sa'yo ay hindi maipinta Kahit sabi nila pag mamahal ko sa'yo ay Mababaw daw at ikaw daw ay di iba sa kanila Sabi ko Alam kong gutom ka ko na magsuggest Turo mo sa akin, bibiling ko yung request Matagal na di nakita, sabik na ako bigkasin Na mahal kita lang bilang sa tawag at mga text Sintawag na huwag kang mag-aalala Ipakita mo sa akin tunay na ikaw Di ko tatapakan ang iyong mga paa Kaya halika Gustong gawin para na natin Isa sa'yo ko parang this ko di mabimisto hey. Eh. Nandito na ako sa inyo May mga babas ang pistol hey. Eh. Di makatiis, I miss you, di mapakali Ikaw ang ibisyo Pagtingin ko sa'yo ay hindi maipinta Kahit sabi nila pag mahal ko sa'yo ay Mababaw daw at ikaw daw ay di iba sa kanila Sabi ko naman anong pakialam nila Pagtingin ko sa'yo kasi kanila iba Oh iba, oh iba, iba ka dati pero sa'yo matino Nakakasino mga ngiti mo na tilig dito Sisigit ako ng pilit, walang pilit Agad-agad <laughs> hindi na, agad-agad hindi na Agad-agad hindi na, agad-agad hindi na Gusto pa kita o oh, kiliw ka Sa kinasakali sa gawa panghabang buhay hindi lamang pang era Pagkasama parang perya pag wala ka lang eksena ah. Ah. Okay na ba yun?